Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi sellem njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milost svim svjetovima da ljude izvede iz tmine nevjerstva i neznanja u svjetlo imana, svjetlo tauhida i znanja. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjeg dana. A potom, draga braćo, prethodio je govor o ususu al-ilaj ili pak o osnovama liječenja mahana i džahilijetskih ostataka koji se nalaze pri čovjeku. To je dakle taj prvi period ili prvi stepen u liječenju džahilijetskih ostataka da čovjek najprije spozna osnove e, liječenja od koji su, kako smo spomenuli, al-i'atiraf, da čovjek prizna ono što se nalazi kod njega od džahilijetskih ostataka, zatim nakon toga wa الاستعانه وصدق ila Allah subhanahu wa ta'ala traženje pomoći i iskreno obraćanje traženje utočište kod gospodara subhanahu wa ta'ala i zatim nakon toga zadnja stvar o kojoj smo govorili o ususu el-ilaj osnovama liječenja a to je el istidad spremnost za liječenje i uklanjanje džahilijetskih ostataka Večeras uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć odpočinjemo sa govorom o drugom stepenu liječenja džahilijetskih ostataka i to je taj el bidajetu el ilađ. Dakle, početak u liječenju džahilijetskih ostataka. Početak u liječenju džahilijetskih ostataka. Draga braćo, gospodar subhanahu wa ta'ala zaklinju se dušom kaže u nefsi u ma se tako mi duše i onoga koji je stvorio, dakle zaklenje sa sobom gospodara subhanahu wa ta'ala, fujuraha wa taqwaha. Pa je zatim nakon toga nadahnuo i ukazao i dakle fujur na ono što je grije, a ukazao i na ono što je dakle njen takva, njena bogobojaznost. aflaha man مَنْ wa وَقَدْ خَابَ man dasaha, Uspio je onaj koje očistim, od tog dakle fudžura, pokvarenjaštva, grijeha i tako dalje, وقد khaba من دساها a propao je onaj ko okala svoju dušu pomenutim pomenutim dakle stvarima. To je dakle ova mesela o kojoj mi govorimo, a to je da je duša nadahnuta, da je duši olakšano kako dakle fudžur, a tako i takva. Kako činjenje grijeha, a tako i bogobojaznost, a sretan je onaj ko odabere put čišćenja svoje duše i ko da prednost takvaluku nad, nad pokvarenjaštvom. Ko da prednost takvaluku nad, nad pokvarenjaštvom. Na početku ovog liječenja, draga braćo, liječenja od džahilijetskih osnova, vrlo je važna i bitna stvar muhasebeta ili uakfeta ma'an nafs, da čovjek zastane i da obračuna svoju, da obračuna svoju dušu. Nažalost, veliki broj nas prođe mu godina i god, godine i godine u njegovom iltizamu, a on ne nađe za shodno da jednom zastane sa svojom dušom, da se suoči sa svojom dušom i sa problemima i manjkavostima, nedostacima kao i džahilijeskim ostacima koji se nalaze pri, pri duši. Ako pogledamo siru učenjaka, rahimahumullahu ta'ala, vidjet ćemo da pored dakle, njihova imana, da pored njihova e, znanja i tako dalje, neki od njih spominju svoj vakfed ili svoje zastajanje sa dušom, razmišljanje o duši, o mahanama duše i tako dalje i tako dalje. Pa tako Ibn Džauzi rahimahullahu ta'ala kaže, opisujući ovo svoje razmatranje ili svoje sučeljavanje sa svojom dušom, pa kaže, tafakkartu fi nafsi yawman tafakkura muhaqqiq ja sam jednom razmišljao detaljno o svojoj duši fahasabtuha qabla an tuhasab izatim je obračunao prije nego li što ona bude obračunata wa wazantuha qabla an tuzan ja sam je izvagao prije nego li što ona bude vagana faraitu lutfa rabbani rabbani pa sam vidio blagost gospodara subhanahu wa ta'ala koji me je odgajao فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطفا pa ba'da lutfin, pa od svog djetinstva pa sve do sada vidim blagost nakon blagosti od gospodara subhanahu wa ta'ala wa sitran ala ala qabih i prekrivanje mojih loših stvari i loših i loših djela wa afwan amma yujibu uquba i oprost od gospodara subhanahu wa ta'ala za stvari koje iziskuju i za sobom povlače kaznu kaznu od njega وما أرى لذلك شكرا على إلا باللسان ali pored toga vidio sam pored toga vidio sam da nisam zahvalivao gospodaru subhanahu wa ta'ala osim svojim, osim svojim jezikom. Razmišljao sam o nekim od tih grijeha koji kada bi bio kažnjen zbog njih ja bih brzo stradao. Ja bih brzo stradao. وَلَوْ كُشِفَ لِلنَّاسِ بَعْدُهَا لَسْتَحْيَيْتُ A kada bi neki od tih grijeha bili otkriveni ljudima, kada bi ih oni saznali, ja bih se postidio ja bi se postidio. Wala ya'taqidu mu'taqid 'inda sama'i hadha annaha min kaba'ir adh-dhunub. I neka neko ne pomisli kada ovo čuje da se radi o velikim grijesima. Hatta yadhunna fiyya ma yadhunnu fi al-fusaq. Kako ne bi pomislio o meni ono što misli o, o, o fasicima. Ne. bel je zunubun kabiha fi haki mitli. To su, kaže, ružni grijesi u haku onoga koji je poput, poput mene, a koji su se desili bi te uvilatin fasidem, pogrešnim te fasirtu iza da'autu akul, Allahumma bihamdike wa sitrike alaija igfirli, pa bih zatim nakon toga kada bih dovio gospodaru subhanahu wa ta'ala, govorio gospodaru moj, oprosti moje grijehe, oprosti moje, kao što si prekrio moje grijehe, oprosti i također moje, moje grijehe. Također, še Muhammed Husein Jakub, rahimah, i Allahu ta'ala, govoreći o ovom vakvetu sa svojom dušom, spominje svoj obračun sa svojom dušom, gdje je zastao i zatim nakon toga ispitivao svoje stanje u Haj-e-Šerifu, pa kaže da onda kada istraživao svoju dušu, otkrio je puno, otkrio je, pu, otkrio je puno stvari. Otkrio sam, kaže, u njoj radoznalost i želju za istraživanjem onoga što je se ne tiče. Otkrio sam u njoj l'abeth wa dahik, smijanje, nedolično ponašanje, zatim sjedenje u međlisima lehva, gdje se govori o stvarima u kojima nema hajra, zatim gubljenje vremena u onome čemu čovjek ne, od čega čovjek neće imati nikakve koristi. Otkrio sam također, kaže, kod sebe kako ne voli da služi druge, čini hizme drugima, ali sam s druge strane vidio kako voli da je drugi služi. Osjetio sam isto tako da se raduje onda kada je hvali neko bližnji. S druge strane vidio sam isto tako kako bježi i kako ne voli onda kada je kritikuje neko od bližnjih. Vidio sam isto tako osjetio kod svoje duše veliku sržbu. Onda kada bi bila kritikovana ili po znacima ra navoda ranjena, pa makar jednom riječju. Ali sam isto tako vidio kako voli da se osveti onom koje je učinio onaj koji je uvrijedio. Vidio sam isto tako kod svoje duše da ne zna da kaže la alem, ne znam. Onda kada bude upitana o onome što onome što ne znam, a posebno kada se nađem u situaciji pred onima koji mene smatraju da sam da sam učen, koji mene smatraju da sam da sam učen. Vidio sam isto tako da kada bih raspravljao sa nekim, vidio sam da sam ja volio da budem taj koji će biti gornji u raspravi, koji će biti nadmen. I nisam volio da se neko raspravlja sa mnom a da on bude a da on bude gornji. Vidio sam isto tako da onda kada bi pogriješio i kada sam trebao ispraviti tu svoju grešku, vidio sam veliku poteškoću u tom opravdavanju, u polaganju te ispirke i popravljanju greške u kojoj sam pogriješio. Zatim vidio sam isto tako kada bi se našao u kakvom sjelu da sam ja volio da budem taj koji koji govori, koji, drži, koji ima pročele u mežlisu i taj koji vodi glavnu riječ na glavnu riječ na sjelu. Moja duša me je posticala na dug govor da govorim o mojim dijelima, o mojim uspjesima i tako dalje i tako dalje. I vidio sam s druge strane poteškoću i nelagodnost onda kada bi me neko prekinuo u govoru ili kada bi s druge strane on samo on govorio. Zatim vidio sam isto tako dosta često od svoje duše da je voljela da ljudi saznaju, da ugledaju dijela koja sam radio, a u kojima mi Allah subhanahu wa ta'ala podario, podario uspjeha. Vidio sam kod svoje duše kako želi da taj fadl e, tih dijela bude pripisana, pripisana meni. A zaboravljao sam da je to od gospodara subhanahu wa ta'ala. Duša bi zaboravljao zaboravljala je to blagodat od gospodara subhanahu wa subhanahu wa ta'ala vidio sam isto tako veliku sržbu od strane moje duše onda kada bi se neko ružno obhodio prema meni ili pak uskratio po pitanju mene zatim nakon toga vidio sam kako duša jedva iščekuje greške drugih kako bi zatim nakon toga ispravila i time ukazala na svoju dakle vrijednost i na svoje na svoje odlikovanje. Vidio sam isto tako kako se boji od fakra, od siromaštva, od jeskobe. Vidio sam isto tako kako pokušava da me spriječi od udjeljavanja na Allahovom subhanahu wa ta'ala, na Allah, kako me sprečava od udjeljavanja na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Vidio sam isto tako kod sebe brzo donošenje odluka i negledanje na posljedice stvari. Vidio sam isto tako kod nje hubbu ešehevat, ljubav prema strastima, kao i želju za nasladama ovu dunjalučkim da, nasladama i rahatluk na ovom, na ovom dunjaluku. Sve sam, kaže, ovom opazio kod sebe, opazio kod svoje duše, onda kada sam sjeo i obračunao svoju obračunao svoju dušu. Draga braćo, ako ovakvo stanje dakle učenjaka Ako je ovakvo stanje oni kojima je gospodar subhanahu wa ta'ala podario znanje. Pa su pored toga pri svojoj duši onda kada su zastali i obračunali nju, naišli ovako veliki broj mahana i nedostataka, šta bi dakle tek neko od nas rekao kada bi sjeo i kada bi vidio mahane koje se nalaze pri, koje se nalaze pri njemu. Ali je problem u tome što čovjek nikada, što se nikada ne sučeljava sa svojom, sa svojom dušom. Kao i sa mahanama, grijesima i džahilijetskim ostacima koji se nalaze u duši. Te stoga ti dakle ostaci ti mahane i grijesi ostaju kod čovjeka bez njihova, bez njihova izlječenja kao i bez njihova ostranjivanja. Zato ako čovjek želi da osrani sve pomenute stvari od sebe, neminovno je da sjedne i da obračuna svoju dušu. Da uzme papir i olovku, a zatim nakon toga pobroji mahane koji se, na, koje se nalaze pri njemu, a zatim uz Allahom vala pomoć, nastoji da otklanja jednu za drugom. Da otklanja jednu za drugom od tih mahana, grijeha i džahilijeskih ostataka. Kako i na koji način da saznaš svoje mahane, svoje dakle grijehe, o tome te obavještavam. Imam al-Ghazali rahimehullahu taala kada kaže: "A onaj ko želi da uvidi svoje mahane, on može posegnuti za nekoliko načina. Prvi od tih načina jeste e jeđli se bejne jede i šejhin basirin bi ujubi nefs. A to je da sjedne pred šejhom koji dobro poznaje mahane duše Ju'arrifuhu ujube nefsihi wa turuka ilađiha. Pa da ga on obavijesti o mahanama njegove duše i načinu na koji će izliječiti te mahane. وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده a prisutnost ili postojanje ovakvog šejha je rijetka stvar u ovom vremenu. Ako dakle ovaj imam govori o svom vremenu, šta tek onda da mi kažemo za ove naše vrijeme. Stoga onaj ko nađe ovakvog čovjeka ne treba se odvajati od njega. Ne treba se odvajati od njega. Zatim nakon toga drugi način, kaže Imam Al-Ghazali rahimehullahu ta'ala, a to je da čovjek traži druga koji je basir, kojim Allah subhanahu wa ta'ala podario basiret u vjeri, da može vidjeti svojim srcem utedeljinen i koji se drži Allahove dželle wa ala vjere, te da taj drug ukazuje njemu na mahane koje se nalaze koje se nalaze pri, pri njemu. Od emirul mu'minina Omar ibn Khattaba radijallahu anhu se prenosi da je rekao rahim Allahum ra'an ahda ilajna ujubena. Neka se Allah smiluje čovjeku koji nam pokloni naše naše mahane. Koji nam pokloni naše naše mahane. Međutim, ovako je bilo stanje selefu saliha rahimahumullahu ta'ala. A to je da su se radovali i dovili onima koji ukazuju njima na njihove mahane, koji ih upozoravaju na njihove mahane. Wa nahnu al'an fil ghalibi abghadu nasi ilayna man yu'arrifuna uyubana. A mi smo kaže šej danas su nam najmrži ljudi koji nam ukazuju na naše na naše mahane. Wa hada dalilun ala da'f al-iman, što ukazuje na slabost imana kod čovjeka, na slabost imana kod kod čovjeka, jer doista je loš ahlak poput akreba, poput poput akreba. ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقرب عقربا لتقلدنا له منه واشتغلنا بقتلها a kada bi nas neko obavijestio da ispod naše haline da postoji akreb mi bi se poza, mi bi se zauzeli odstranjivanjem tog akreba i njegovim ubistvom. Wal akhlaqu radiju a'zamu dararan min al akreb, a ovi loš, ovaj loš ahlak i ovi dakle džahilijetski ostaci oni su veće opasnosti od ovog akreba veće opasnosti od ovoga od ovoga dakle akreba zatim nakon toga sljedeća stvar ili sljedeći način meton e jeste fide ma'rifeta ujubi nefsihi min el sineti adaihi da se okoristi u spoznaji mahane svoje duše od jezika njegovih neprijatelja od jezika njegovih njegovi neprijatela. Jer neprijatel nastoji iznijeti svaku mahanu koja se nalazi pri koja se nalazi pri tebi. Pa tako ćeš putem da dakle svojih neprijatelja spoznati mahane koje se nalaze pri tebi i zadnja stvar a yuhalitan nase fa kullu ma yarahu madhmuman fima bainahum yajtanibu da se miješa sa ljudima, da kontaktira sa ljudima, pa potom što god vidi pokuđeno kod ljudi da se zatim nakon toga kloni te stvari. Kada vidi pokuđen ahlak, pokuđena dijela, riječi i tako dalje, da se zatim nakon toga kloni tih pokuđenih stvari koje je vidio, koje je vidio kod ljudi. Ovo su dakle četiri stvari ili četiri načina putem koji čovjek može saznati ili otkriti mahane koje se nalaze pri koje se nalaze pri, pri njemu. Međutim, neophodno je, kao što rekao smo, draga braćo, da čovjek zastane sa svojom dušom, dušom koji gospodar subhanahu wa ta'ala opisuje rekavši inna nefse la emaratum bisu illa ma rahima rabbi. Doista duša naređuje na zlo, postiče na loše na zlo osim onoga kome se gospodar subhanahu wa ta'ala smilovao. Iako čovjek ne zastane u obračunavanju svoje duše, onda će dakle biti pa pod ovog primjera kojeg je spomenuo Imam Gazali rahime ta'ala, a to je da će uvijek pod svojom halinom nositi akreba koji ga svakog momenta može dakle ujesti i koji će ga svakog ne, ne, ne svakog momenta koji će ga tokom njegova života često dakle ujedati a ako čovjek ne poradi na njegovom osranjivanju onda će se to dakle oduliti i nanositi probleme u njegovom životu kako dakle njemu samom a isto tako i drugima koji su u njegovom okruženju i sa kojima on kontaktira i sa kojima dakle i sa kojima sarađuje. La budde min vakfetin džade. Mora čovjek istinski zastati sa svojom dušom, obračunati je, sjesti dakle daleko od ljudi, gdje ga ne vidi niko osim gospodar subhanahu wa ta'ala, potom sjesti, obračunati svoju dušu i iznijeti mahane koje se nalaze pri njoj na vidjelo, a zatim nakon toga poraditi na njihovom, na njihovom dakle odstranjivanju. Poraditi na njihovom, na njihovom odstranjivanju. E, Inša Allahu ta'ala, mi ćemo, uh, dakle, ostatak uh, govora o ovoj temi odložiti, inša Allahu ta'ala, za naše, dakle, sljedeće druženje bi izni lahi ta'ala. Hvala što smo večera, dakle, malo uh, skratili, u kratkim crtama održali uh, predavanje, inša Allahu ta'ala, ovo što nam je preostalo od ove osnove, od uasa ilu, od ovaj uh, bidajetu li ilač, kao i uasa ilu li ilač, sredstva i metoda ličenja, inša Allahu ta'ala, odgoditi za naše uh, sljedeće predavanje doveći gospodaru, gospodaru subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji obračunavaju svoje duše i molim gospodara subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje da nas učini od onih koji čiste svoju dušu molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam svima nama oprosti naše grijehe naše mahane posrtaje kulu kavli hada wa stagfirullaha li wa lakum wa jazakum allahu khaira Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.